svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernih. Znači, znači, znači, Vjernik. okreneš glavu, muslimani su nemari, otuđeni od svoje vjere, daleko od puta Allahova poslanika, sallallahu alihi wa sallam, od islamskog ponosa, u njihovim srcima je ljubav prema dunjaluku i strah od smrti. Oni su slabi, potlačeni i poniženi, osim onih o kojima je rekao Allahov poslanik, sallallahu alihi wa sallam, neće prestati da postoji skupina u mome umetu koja će se boriti na istini nadmoćna sve do sudnjeg dana i obavijestio nas je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam da im niko neće moći nauditi ni oni koji ostave niti oni koji im se suprostave umet spava i zulum se čini, a niko da podigne glas. Niko da podigne glas. Gdje je ponos Islama, Resula Muhammeda, pitam sve nas. Gdje je ponos Islama? Našu braću ubijaju, muče i sestre nam siluju sad. Ubijaju nas i muče. A muslimanima briga je samo za ovim dunjalukom glad. Ognoma glad za dunjalukom. Vidim zastave, na njima piše da Allah je jedini Bog. Nose ih mu'mini koji su spremni da daju živote za to. Ko bedevi čvrsti se bore i kada su svi proti njih. Njih čuva gospodar nebesa, mudri i jači od svih. Šerijat im jedini zakon i džihad je jedini put govore istinu uvijek i svako i zbog nje je munafik ljud oni su prodali Allahu sebe jer mu'min u džennet je cilj spašena skupina do sudnjeg dana branit će te uvijek i din to su oni koji su sebe prodali Allahu azrađen hrabri i ponosni mu'mini oni čija su lica obasjana nurom a srca ispunjena imanom muđahidi, najbolji Allahovi robovi, najbolji Allahovi robovi. Naša braća muđahidi, Allahovi putem koračaju. Naša braća muahidi, za šehadet umiru. Naša braća muđahidi, Allahovi putem koračaju. Naša braća Thank you. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله www.pautak.com Sowa wiernik putevi će biti zadrpani ostaje samo put samo vjernika vjernika ti koji tražiš istinu kreni stazom pravovjernih kreni putem vjernika istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novo novotarskih nego samo sa sunjetskih mimbora posjetite nas na www.autor.com soba put vjernika na portalima www.stazomislama.com i www.esunje.com vam nudimo islamske teme informativni materijal biti barana, video i audio downloaden arhive. Kuran i tefsir, akida, fik, zanimljivosti vezane za sektanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Zato nas posjetite www.bauta.com Soba put vjernika.